illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุณโนวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีสัพพาสวะสังวรสูตร ว่าด้วยการสังวรในอาสวะทั้งปวง all the things มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาค ประทับอยู่พระวิหารเชตวัน อารามของท่านนาตะบินทิกาเศรษฐี ในเขตนครสาวัตถีได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่า On one occasion the blessed one was living at Savatthi in Jeta's grove Anatha Bindikas Park. There he addressed the bhikkhus thus: ภิกษุทั้งหลาย เราจะแสดงปริยาย ว่าด้วยการสังวรอาสวะทั้งปวง แก่พวกเธอ พวกเธอจงฟัง จงทำในใจให้ดี เราจะกล่าว p i k k u s I shall teach you a discourse on the restraint of all the t e n s Listen and attend closely to what I shall say. ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวความสิ้นอาสวะ ของภิกษุผู้รู้อยู่เห็นอยู่ เราไม่กล่าวความสิ้นอาสวะ ของภิกษุผู้ไม่รู้อยู่ ไม่เห็นอยู่ p i c e s I say that the destruction of the tens is for one who knows and sees, not for one who does not know and see ภิกษุทั้งหลายความสิ้นอาสวะ จะมีได้แก่ภิกษุผู้รู้อะไร ผู้รู้เห็นโยนิโสมนสิการ และอโยนิโสมนสิการเมื่อภิกษุมนสิการโดยไม่แยบคาย อาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้น และที่เกิดแล้วย่อมเจริญขึ้น แต่เมื่อภิกษุมนสิการโดยแยบคาย อาสวะทั้งหลาย ที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเสื่อมไป Who knows and sees what? Wise attention and unwise attention. When one attends unwisely, unarisen tends arise, and arisen tends increase. When one attends wisely, unarisen t e n s do not arise, and arisen t e n s are abandoned. พิสุทั้งหลาย อาสวะที่จะพึงละได้ เพราะการเห็นมีอยู่ ที่จะพึงละได้ เพราะการสังบอลก็มีอยู่ อาสวะที่จะพึงละได้ เพราะการเสพ ก็มีอยู่ อาสวะที่จะพึงละได้ เพราะความหมดกลั้นก็มีอยู่ อาสวะที่จะพึงละได้ เพราะการเว้นรอบก็มีอยู่ อาสวะที่จะพึงละได้ เพราะการบรรเทาก็มีอยู่ และอาสวะที่จะพึงละได้ เพราะการอบรมก็มีอยู่ Because there are tens that should be abandoned by seeing. There are things that should be abandoned by restraining. There are things that should be abandoned by using. There are things that should be abandoned by enduring, and there are things that should be abandoned by avoiding. There are things that should be abandoned by removing. There are things that should be abandoned by developing. ภิกษุทั้งหลายก็อาสวะ What things pickles should be abandoned by seeing ภิกษุทั้งหลาย ก็ปุถุชนในโลกนี้ ผู้ไม่ได้สดับ ไม่ได้เห็นพระอริยเจ้า ไม่ฉลาดในคำแนะนำของพระอริยเจ้า ไม่ได้เห็นสัพบุรุษไม่ฉลาดในธรรมะของสัพบุรุษ ไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมะของสัพบุรุษ ย่อมไม่รู้ทั่วถึงธรรมะอันตนควรมนสิการเ ย่อมไม่รู้ทั่วถึงธรรมะ อันตนไม่ควรมนสิการ เมื่อเขาไม่รู้ทั่วถึงธรรมที่ควรมนสิการ ไม่รู้ทั่วถึงธรรมะ ที่ไม่ควรมนสิการก็ย่อมมนสิการธรรมะ ที่ไม่ควรมนสิการ ย่อมไม่มนสิการธรรมะ ที่ควรมนสิการ Here because an untaught, ordinary person who has no regard for noble ones, and is unskilled and undisciplined in the Dhamma, who has no regard for true man, and is unskilled and undisciplined in the Dhamma, does not understand what things are fit for attention, and what things are unfit for attention. Since that is so, he attends to those things unfit for attention, and he does not attend to those things fit for attention. พิสุทธิ์หลาย ธรรมะที่ไม่ควรมนสิการ ที่ปุถุชนมนสิการอยู่นั้นเป็นอย่างไร คือเมื่อปุถุชนนั้น มนสิการธรรมะเราได้อยู่ อาสวะคือกาม อาสวะคือภพ และอาสวะคืออวิชาก็ดี ที่ยังไม่เกิดขึ้น ย่อมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญขึ้น ธรรมะที่ไม่ควรมนสิการเหล่านี้ ที่เขามนสิการอยู่ What are the things unfit for attention that he attends to? They are things such that when he attends to them, the unarisen tense of sensual desire arises in him, and the arising tens of sensual desire increases, the unarising tens of being arises in him, and the arising tens of being increases. The unarising tens of ignorant arises in him, and the arising tens of ignorant increases. These are the things unfit for attention that he attends to ภิกษุทั้งหลายก็ธรรมะที่ควรมนสิการ ที่ปุถุชนไม่มนสิการอยู่นั้นเป็นอย่างไร and what are the things fit for attention that he does not attend to คือเมื่อปุถุชนนั้นมนสิการธรรมะ เราได้อยู่ อาสวะคือกามก็ดี อาสวะคือภพก็ดี อาสวะคืออวิชาก็ดี ที่ยังไม่เกิดขึ้น ย่อมไม่เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้ว ก็ย่อมเสื่อมสิ้นไป ธรรมะ ที่ควรมนสิการเหล่านี้ ที่เขาไม่มนสิการอยู่ อาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดขึ้น ก็ย่อมเกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเจริญขึ้นแก่ปุถุชนนั้น เพราะมณสิการธรรมะ ที่ไม่ควรมณสิการ และเพราะไม่มณสิการธรรมะ ที่ควรมณสิการ There are things such that when he attends to them the unarisen t e n s e of sensual desire does not arise in him, and the arising tense of sensual desire is abandoned. The unarising tense of beings, unarising tense of ignorant, does not arise in him, and the arising tense is abandoned. These are the things fit for attention that he does not attend to. By attending to things unfit for attention, and by not attending to things fit for attention, both unarisen thence arise in him, and arisen thence increase ปุถุชนนั้นมนสิการ อยู่โดยไม่แยบกายอย่างนี้ว่า เราได้มีแล้วในอดีตการหรือหนอ เราไม่ได้มีแล้วในอดีตการหรือหนอ ในอดีตการเราได้เป็นอะไรหนอ ในอดีตการเราได้เป็นอย่างไรหนอ ในอดีตการเราได้เป็นอะไรแล้ว จึงเป็นอะไรหนอ This is how he attends unwisely. Was I in the past? Was I not in the past? What was I in the past? How was I in the past? Having been what? What did I become in the past? ในอนาคตการเราจะมีหรือหนอในอนาคตการ เราจะเป็นอะไรหนอ ในอนาคตการเราจะเป็นอย่างไรหนอ ในอนาคตการเราจะเป็นอะไรแล้วจะเป็นอะไรหนอ Shall I be in the future? Shall I not be in the future? What shall I be in the future? How shall I be in the future? Having been what? What shall I become in the future? หรือว่ามนสิการปรารบการในปัจจุบันบัดนี้ มีความสงสัยขึ้นภายในว่า เรามีอยู่หรือหนอ เราไม่มีอยู่หรือหนอ เราเป็นอะไรหนอ เราเป็นอย่างไรหนอชาตินี้มาแต่ไหนหนอ และมันจะไปหน้าที่ไหนหนอดังนี้ all else he is inwardly perplexed about the pleasant thus: Am I? Am I not? What am I? How am I? Where has this being come from? Where will it go? ก็เมื่อปุถุชนนั้นมณสิการอยู่โดยไม่แยบกายอย่างนี้บรรดาทิฏฐิหกทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่ง ย่อมเกิดขึ้น When he attends unwisely in this way, one of six views arises in him ก็ทิฏฐิโดยจริง โดยแท้ย่อมเกิดขึ้นแก่ปุถุชนนั้นว่า ตัวตนของเรามีอยู่ หรือว่า ตัวตนของเราไม่มีอยู่ หรือว่า เราย่อมรู้ชัดตนด้วยตนเอง หรือว่า เราย่อมรู้ชัดสภาพที่มิใช่ตนด้วยตนเอง หรือว่า เราย่อมรู้ตนด้วยสภาพมิใช่ตน หรืออีกอย่างหนึ่ง ทิฏฐิย่อมเกิดมีแก่บุตรชนนั้น อย่างนี้ว่า ตนของเรานี้เป็นผู้เสวย ย่อมเสวยวิบาก แห่งกรรม ทั้งดีทั้งชั่วในอารมณ์นั้นๆ ก็ตนของเรานี้นั้นเป็นของแน่นอนยั่งยืนเที่ยงแท้ไม่แปรปรวนเป็นธรรมดา จะตั้งอยู่อย่างนั้น เสมอด้วยสิ่งยั่งยืนเที่ยงแท้ก้อนี้เรากล่าวว่า ทิฏฐิ ชัดคือทิฏฐิ กันดานคือทิฏฐิเสี้ยนหนามคือทิฏฐิ ความดิ้นรนคือทิฏฐิ สิ่งที่ประกอบสัตว์ไว้คือทิฏฐิ The view self exists for me arises in him as true and established. All the view no self exists for me arises in him as true and established. All the view I perceive self with self. The view I perceive not self with self. I perceive self with not self. It is this self of mine that speaks and feels and experiences here and there the result of good and bad action. But this self of mine is permanent, everlasting, eternal, not subject to change, and it will endure as long as eternity. This speculative view, because is called the thicket of views, the wilderness of views, the contortion of views, the vacillation of views, the fetter of views, fettered by the fetter of views, ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่า ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ผู้ประกอบด้วยทิฏฐิสังโยชน์ย่อมไม่พ้นจากความเกิด ความแก่ ความตาย ความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจ และความขับแค้นใจทั้งหลาย ย่อมไม่พ้นไปได้จากทุกข์ fettered by the fettered of views the untaught, ordinary person is not freed from birth, aging and death, from sorrow, lamentation, pain, grief, and despair. He is not free from suffering, I say. ภิกษุทั้งหลายส่วนอริยสาวกผู้ได้การสดับแล้วผู้เห็นพระอริยเจ้า ฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าได้รับคำแนะนำด้วยดี ในธรรมของพระอริยเจ้า ผู้เห็นสับรุษ ฉลาดในธรรมของสับรุษได้รับคำแนะนำด้วยดีในธรรมะของสับรุษย่อมรู้ทั่วถึง ธรรมะที่ควรมนสิการ และไม่ควรมนสิการ เมื่ออริยาสาวกนั้น รู้ทั่วถึงธรรมะที่ควรมนสิการ และไม่ควรมนสิการ ก็ย่อมไม่มนสิการ ธรรมะที่ไม่ควรมนสิการ และมนสิการธรรมะที่ควรมนสิการ Because a well-taught noble disciple who has regard for noble ones and is skilled and disciplined in their Dhamma, who has regard for true men, and is skilled and disciplined in their Dhamma, understands what things are fit for attention, and what things are unfit for attention. Since that is so, he does not attend to those things unfit for attention, and he attends to those things fit for attention. ภิกษุทั้งหลายก็ธรรมะที่ไม่ควรมนัสิการเหล่าไหน ที่อริยสาวกไม่มนัสิการ คือเมื่ออริยสาวกนั้น มนัสิการธรรมะเราได้อยู่ อาสวะคือกาม อาสวะคือภพ และอาสวะ คืออวิชาก็ดีที่ยังไม่เกิดขึ้น ย่อมเกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญขึ้น ธรรมะที่ไม่ควรมนสิการเหล่านี้ ที่อริยสาวกนั้นไม่มนสิการ and what are the things unfit for attention that he does not attend to they are things such that when he attends to them, the unarisen things of sensual pleasure, unarising things of beings, and the unarisen things of ignorance arise in him, and those arisen things that arise increase. These are the things unfit for attention that he does not attend to ภิกษุทั้งหลายก็ธรรมะที่ควรมนสิการเหล่าไหน ที่อริยสาวกมนสิการอยู่ คือเมื่ออริยสาวกนั้นมนสิการธรรมะเราได้อยู่ อาสวะคือกามก็ดี อาสวะคือภพก็ดี อาสวะคืออวิชาก็ดี ที่ยังไม่เกิด ก็ย่อมไม่เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไป ธรรมะที่ควรมณสิการเหล่านี้ ที่อริยสาวกนั้นมณสิการอยู่ อาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดขึ้น จะไม่เกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมสิ้นไป and what are the things fit for attention that he attends to? They are things such that when he attends to them, the unarisen tens of sensual desire, unarisen tens of being, and tens of ignorance, do not arise in him, and the arisen tens are abandoned. These are the things fit for attention that he attends to ธรรมะที่ควรมนสิการเหล่านี้ ที่อริยสาวกมนสิการอยู่ อาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดขึ้น จะไม่เกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้ว ก็จะเสื่อมสิ้นไป แก่อริยสาวกนั้น เพราะไม่มนสิการธรรมะ ที่ไม่ควรมนสิการ และพระมณสิการธรรมะที่ควรมณสิการ These are the things fit for attention that he attends to. By not attending to things unfit for attention, and by attending to things fit for attention, unarisen thence do not arise in him, and arise and thence are abandoned อริยสาวกนั้น ย่อมมนสิการ โดยแยบคายอย่างนี้ว่า นี้คือทุก นี้คือเหตุให้เกิดทุก นี้คือความดับไม่เหลือของทุกและนี้คือข้อปฏิบัติ ให้ถึงความดับไม่เหลือของทุก เมื่ออริยสาวกนั้น มนสิการอยู่โดยแยบกายอย่างนี้ สังโยชน์คือเครื่องร้อยรัดสามประการ ได้แก่สกายาทิฏฐิวิจิกิจฉา ศีลพัตตประมาทย่อมเสื่อมสิ้นไปภิกษุทั้งหลาย อาสวะ เหล่านี้เรากล่าวว่า จะพึงละได้ เพราะการเห็น He attends wisely. This is suffering. He attends wisely, this is the origin of suffering. He attends wisely. This is the cessation of suffering. He attends wisely. This is the way leading to the cessation of suffering. When he attends wisely in this way, three fetters are abandoned in him. Personality view, doubt, and adhering to rules and observance. These are called the tens that should be abandoned by seeing. ภิกษุทั้งหลายก็อาสวะเหล่าไหนเล่าที่จะพึงละได้เพราะการสังวร and what tends pickles should be abandoned by restraining ที่สุดท้ายคือเธอผู้ใดในธรรมวินัยนี้ พิจารณาโดยแยบกายแล้ว เป็นผู้สำรวมด้วยความสำรวมในอินทรีย์คือตา อินทรีย์คือหู อินทรีย์คือจมูก ลิ้น กายและใจ ก็อาสวะ เหล่าใด อาศัยความเร่าร้อน และกระทำความขับแค้นพึงเกิดขึ้นแก่บุคคลใด ผู้ไม่สำรวมอินทรีย์ เหล่านั้นเป็นเหตุ อาสวะและความเร่าร้อนอันกระทำความขับแค้นเหล่านั้น ย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้นั้น ผู้รู้จักสำรวมอินทรีย์อยู่อย่างนี้ Here, a piku, reflecting wisely, abides with the eye faculty restrained, with the ear faculty restrained, with the nose faculty restrained, with the tongue faculty restrained, with the body faculty restrained, with the mind faculty restrained, while tens, vexation, and fever might arise in one who abides with those faculties unrestrained. There are no tens, vexation, or fever in one who abides with those faculties restrained เหล่านี้แหละ ที่จะพึงละได้เพราะการสังวร These are called the t e n s that should be abandoned by restraining ภิกษุทั้งหลายก็อาสวะเหล่าไหน จะพึงละได้เพราะการพิจารณาเสพ and what t e n s pickles should be abandoned by using คือเธอในกรณีนี้ พิจารณาโดยแยบกาย แล้วเสพจีวร เพียงเพื่อกำจัดความหนาว ความร้อน สัมผัส แห่งเหลือบยุงลมแดด และสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย เพียงเพื่อปกปิดอวัยวะ ที่ทำให้เกิดความละอาย Here, Apiku, reflecting wisely, using the robe only for protection from cold, for protection from heat, from contact with gadflies, mosquitoes, wind, the sun, and creeping things, and only for the purpose of concealing the private parts เธอนั้นพิจารณาโดยแยบกาย ม่ใช่เพื่อมัวเมามิใช่เพื่อประดับมิใช่เพื่อตกแต่ง แต่เพียงเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้ Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอน และพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดย ท่านพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุณโน วัดป่าดอนหายโศก จังหวัดอุดรธานี